Nagas Jamoniet het sy tent opgeslaan bij die stad Jabes in Geleaad. Hy wil oorlog maak in die mensen van die stad. Die leiers van die mensen in Jabes het vir Nagas gesê, as jy een ooreenkomst maak met ons, dan mag jy oor ons regeer. Die Amoniet Nagas het vir hulle gesê, ek sal een ooreenkomst maak met julle, maar ek sal eers elkeen van julle sy rechter hoog uitsteek, want ek wil hy al die Israëlieten moet skaam wees vir julle. Die leiers van die mensen in Jabes het vir Nagas gesê, los ons zeven dagen lang zodat ons boodskappers kan stuur dier die hele land Israël. Als niemand ons reed niet, dan zal ons uitkom naar jou toe en een ooreenkomst maak. Toe die boodskappers in die stad Gebea van Saul kom en vir die mensen daar alles vertel, het al die mensen hard begin huil. Saul het diezelfde tijd uit die veld teruggekomen met die beesten en hy vraag toe, hoe kom huil die mensen? Hulle het vir hom vertel wat die mannen van Jabes kom sê het. Toe Saul dit oor, het die gees van God in omgekom. Saul was baie kwaad, hy het een paar beeste gevat en hy het hulle in stikke gesny. Hy het die stikke met boodskappers gestuur na al die plekken in die land Israël. Die boodskappers moes vir die mense sê, Julle allemaal moet kom om saam met Saul en Samuel te gaan. Als iemand die kom nie, dan zal ons sy beeste ook so in stikke snij. Die mensen het groot geskrik en hulle het almal gekom. Saal het hulle by die staat besek laat by mekaar kom en hy het hulle getel. Daar was 300.000 mannen van Israël en 30.000 mannen van Jeda. Saal het vir die boodskappers wat gekom het, gesê, Julle moet vir die mense van Jabes ingeleerd sê dat ek hulle morgen sal red wanneer die zon warm is. Toe die boodskappers by die mense van Jabes kom en het vir hulle vertel, was hulle baie blij en hulle het vir die Ammoniete gezegd, Morgen zal ons uitkom naar jullie toe, en dan kan jullie met ons doen wat jullie wil. Sal het die volgende ochtend zijn mannen in drie groepen verdeel. Hij het vroeg die ochtend in die Ammonitische kampen gekomen en hulle het die Ammonite oorwin. Hij het ongehuil vecht tot die middag, en hulle het die Ammonite wat oorgeblij het, na al die kanten toegejaag, daar was niet twee wat bij mekaar geblij het nie. Die man het toe vir Samuel gesê, wie het gesê sal moet nie hulle koning wees nie gee daar die mannen, ons wil hulle doodmaak. Maar Saul het gesê, ons zal vandaag niemand doodmaak nie, want die Heere het vandag die Israëlieten gereed. Daarna het Samuel vir die mannen gesê, kom ons gaan naar die stad Gilgal en ons maak weer vir Saul koning. Al die mannen het toen naar Gilgal gegaan en hulle het daar by die tempel vir Saul koning gemaakt. Hulle het daar jete offers vir die Heere gebring, en Saul en al die mannen van Israël het baie gelukkig gevoel.